Književnost u Eteru. Lijep pozdrav slušateljima Internet Radija Srijem. Svjedočite još jednom izdanju emisije Književnost u Eteru. Ponovno smo u gostima kod jednog poznatog slavonskog pučkog pjesnika i sudionika brojnih književnih susreta, zavičajnog spisatelja iz Ilače, Đure Kuveždića. Ja sam rođen u Kičenom Srijemu. Ja sam rođen u Kičenom Srijemu di potekla gospina vodica, di se nišu zlatna žuta žita, rodila me sremica šokica. Odrasto sam u pitomom selu, u podnožju plodne fruške gore, di najslađe rastu ljubenice, di panonsko nekoć bilo more. Lipše kraja nadaleko nema, kao moje maleno mistašce, vridni sremci i lipe sremice prirasle su meni na srdašce. A kod god u to ne viruje, o svom kraju što vam đuka zbori, neka dojde gospi na vodicu, na izvoru dušu nek odmori. Gospodine Koždić, želimo vam dobrodošlicu u programu Internet Radija Srijem. Hvala lijepo. Već na početku emisije čuli smo jednu od vaših brojnih pjesama e, pod naslovom Ja sam rođen u kićenom Srijemu. Najčešće, vaše pjesme dakle najčešće su posvećene zavičaju, Srijemu i Slavoniji. Tako Rodnoj brazdi, vrlo jednostavno. Koliko dugo pišete? Koliko ste napisali? Što ste objavili do sada? Pa ovako, počeo sam pisati u progonstvu. Možda sam napravio jedno, dvije pisme prije nego što smo prognani. U Bošnjacima sam napisao 750 pjesama. Tu sam izdao tri zbirke sama poslije sam još dvije, a napisao sam tu negdje 5000 pjesama, možda koju više, koju manje. Za 20 i koliko, šest godina evo do sada, jel? Pa od 92. godine sam počeo pisati. Dakle, 25, četvrt stoljeća. Tako je. 5000 pjesama. Da. O čemu najradije pišete? Što vas motivira? Naravno, svi slavonsko-srijemski motivi, pa, na početku svega pisanja to su bile prognaničke. Većinom, čak sam i napisao na prvoj teki ili rokovniku Ove pjesme su od žuke, napisane su od muke. Poslije to krenilo malo i bečarski, i bečaraca, i najviše u svemu, Slavoniji, o Hrvatskoj, o, o svemu. Šta mi dođe u glavu, sama se ona rodi, a najviše noći. Možete nam predstaviti tih svojih pet zbirki, kako su naslovljene? Evo ovako samo ukratko da upoznamo slušatelje koji ne znaju. Crni dani, besane noći, zgarište me čeka, nedosanjani san i gospin izvor dušu liči. Ova posljednja, to su e, duhovne, dakle, pjesme. Da, to su sakralnog sadržaja cijela knjižica. I ona je, ona je posljednja zapravo izdana prije, evo, otprilike godinu dana. A, ima više. Ima više. Niste rekli lani, ne? Lani sam e, poklonio naše predsjednice. Aha, aha, da, da. Dobro. Sudionik ste brojnih manifestacija, priredbi i društvenih događaja vezanih za književnost i pisanu riječ. Možete li navesti barem dio takvih e, e, projekata u kojima ste sudjelovali? A nastupao sam na puno mjesta. Od Iloka, Đakova, Vinkovaca, Županje, Otoka, Zagreba, u Kninu sam bio nastupao u dvorani fiskulturnoj velikoj onoj u Šibeniku u Obrovcu u Obrovcu sam napisao i pjesmu sam im ostavio zadnji put kad mi se javio ravnatelj škole Željko. Koji su vam pjesnički susreti najdraži? Evo od svih ovih koje ste nabrojali, koji su vam najdraži? Pa, ovdje di je najbliže. Lovas, Đeletovci. Tu se ne, umaram. blizu je s kojim e, pjesnicima se najčešće družite? Evo. Pa sa pučkim pjesnicima. naravno, naravno, možete ih imenovati, koji su pa najdraže društvo. Ima i uzor mi je bio Čika Đuka Galović. On je moj imenjak i tvoj <laughs> imenjak i onda uvijek je on govorio, a kaže Đuka, ja i ti kaže, slično pišemo. Volio sam i Čika Ivu Rusa. Znači, katunju Klema. Oni su bili za mene vrhunski. Rus iz Šiškovaca, Klem iz Gunje. Čika Galović iz Drenovaca. Tako je, tako je. Evo, sad njih više nema, pa mora i neko i zamijeniti. <laughs> a koga cijenite od današnjih pjesnika, vaših kolega recimo? Pa ima, evo, Damjanović, Zlatko je dobar, pa ima tu iz Drenovaca ima dobri pjesnika, ima, mislim. O čem razgovarate kad s njima razgovarate o pjesništvu? Koja je najčešća tema vaših razgovora? Pa većina ni ne pričamo o pjesmama. A kada to radite? A kada to <laughs> radite? Nego, kad se sastanemo pričamo ovako šta nam ali kada su tema pjesme, recimo, ipak nekada i to bude da komentirate vi, vi nečije pjesme, oni možda komentiraju neke vaše koje, koje su im zapale za uho, ostale u sjećanju. Pa, ne znam ni svoje e, na pamet, ali ima koje koje se u sjeku ipak iz Drenovaca Evo, ona je sad čitala moje je ove. Ovaj, Marija, Marija. Ona jako fino i čita i njen dika. Ali ona njega ponavlja zato što, tu pjesmu jako voli. Ja nikdi ne čitam iste pjesme. Ja uvijek gledam kad god dođem negdje da pročitam nešto novo. Ima i toliko bi bilo i šteta da... Da, da se ponavljate. Da se, <laughs> što rekli stari, opetujem. Ne, <laughs> da, da, da. <laughs> Koliko ste objavili pjesama u tih pet zbirki do sada? Ukupno, je znate tu Pa ja mislim negdje od tako 450 pjesama. Znači da bi bilo još za koju zbirku. Znači da ste objavili manje od 10% koliko ste pa napisali. Pa tako nekako, da. Niti jednu desetinu kojim izdavačima ste surađivali? Kakva je danas u Slavoniji situacija sa izdavanjem knjiga? Je li skupo? Kakav je interes publike? Pa, sa Grgurovcom Martinom se dakle, radi. Govorite o, o nakladnoj kući Privlačica iz Vukovaca. Da, Privlačica. I Cerna Pauk. Sa njima sam radio. A, I štampali su Zebra. E, dok sam sa Martinom iz, iz Vinkovaca isto. Da. Tako, Kakva je situacija danas? Evo, mislim, vjerojatno čujete u razgovorima sa, sa kolegama, e, izdaje li se danas jednako? Pa i izdaje se, ali slabo se prodaje. To sam vas, pa upravo to sam se pitao. kakav je interes publike? Ipak je nešto pa- drugačiji nego prije 20 godina. Prije je bilo državna poduzeća, jel? pa si mogo njima nešto prodati, oni a sad, što prodaš, to prodaš ovako. Da. Ali rekli ste mi malo prije, evo, posljednji e, primjer, dakle, vaša peta zbirka, jel, koja je, rekli smo, religijska tematika, e, vi ste imali dosta veliki tiraž, veliku nakladu, tisuću komada. Da. Pa smatrao sam da, da ću ja to prodati kod nas na Vodici. Na svetištu, da. Da. A, ali interes je bio zapažen, zadovoljni ste sa interesom? Pa jeste. I prodajem ja i sada, ali to prodam ja sam. A da, da se ona malo više, kako bi rekao, reklamira i malo više nudi, prodalo bi se vjerojatno sve. Prvi, prvu zbirku sam ja imao tisuću i pa sam je prodao u tri mjeseca. Čak mi Martin Grgurovac nije ni vjerovao. Pita Đuka, imaš ti oni još knjiga? Ja kažem, nemam. Kako kaže, nemaš? Nemam, prodao Martina, Kaže, kako si prodao? Lipo. Veliki interes. Bilo je, e, tanka knjižica e, e, nije bila skupa, a bila je lipi pjesa. Da, da. I malo smo mi više ponudu napravili. Išli smo ja i Čikatunja Lešić, Čikatunja Lešić je meni četiri zbirke bio lektor. On je bio ravnatelj škole u Bošnjacima, pa sam ja sa njime prošao cvelferiju, čak sam negdje malo i čito u školama, u ovoj školi 10, u onoj 15, u onoj 5. Jedan dan smo mi u cvelferiji prodali 300 pa uzela sladorana, pa e, župan nešto, jednu malo veću količinu je I tako da sam ja za tri mjeseca rasprodao knjigu, ostalo mi da podijelim djeci i još koju ovako, baš ako... Za svaki slučaj. Da, da, za svaki slučaj. Kako na vaše pjesme reagira publika? Pa mislim da dosta dobro po, tapšanju, <laughs> po aplauzu, ja, e, kad sam, digot sam nastupao, dobio sam poprilični aplauz. Ja. Koje su vam pohvale ovako možda najviše godile od nekoga možda posebno? Pa najviše mi je godilo evo, što mi je Đuro Hranić biskup, biskup nadbiskup poslao zahvalnicu kad sam mu napisao za 150 godišnjicu tu su imali neki kongres kod nas u Hrvatskom domu i onda sam mu ja dao jednu pjesmicu i on mi je poslao pa, pa te to nekako potakne kad dobiješ neki poticaj za dalje pisanje. Kada je prepoznato ono što radite. Tako je. Još neku pohvalu eventualno koja je pa, ostalo Jedan, e, jedan ovako ugodan doživljaj u Županji na Kirbaj smo bili i bio je pokojni kardinal Kuharić. Ja sam mu poklonio knjigu njemu i e, Đuri Gašparcu. I, a kaže, šta ćemo mi? A rekao, vi se pomolite za mene ako se nekad sitite. A on kaže, Đuro, u ime oca i sina i oni molu zdravo Mariju predamnom u porti u crkvi. To mi je onako ostalo nisam se mogu iščuditi da kardinal <laughs> kaže da mi to ne bi zaboravili, mi ćemo to obaviti. <laughs> Odmah. E, čut ćemo sad e, vašu pjesmu e, Kad stornja zvone, zvona za zvone. Kad stornja zvona za zvone, kad stornja zvona za zvone, na pozdrav nebeskoj majci, ilača moja se budi, ko najlipša pisma u bajci. Ptičice z grana poje, anđeli s neba kliču, ustašca pobožno mole, Mariji ave viču. Molitvom kad začneš jutro, gospa te pogledom prati, jer ona je majčica naša, svi bi to morali znati. Ptičice z grana poje, anđeli s neba kliču, ustašca pobožno mole, Mariji Ave viču. Kako na vaše pjesme reagiraju vaši sumještani ilačani? Najbliži susjedi, recimo. Pa oni su već navikli da ja to radim i onda, mislim, nisam Jel se ponose s vama? Pa volu, verovatno da volu što ja to radim. Svi su oni i u pjesmama. <laughs> Neki se čak i naljute. Moj se jedan kolega naljutio jako na mene, pokojni je sad, pokoj mu duši. Uvijek smo bili dobri za jednu pjesmicu koju sam ja napisao njemu, onako u šali. Sidio ja na putu, on pred svojom kućom, pa kako sam ga gledao, tako sam i napisao pjesmicu. Ja i on se jako uredio zato. A neki opet, e, njima je drago. to je bio sad e, prošlu godinu jedan iz Komletinaca, on je svirač, Željko. Ajde, meni napiši jednu pjesmu. Pa smo tako u razgovoru sam ja čuo šta on, kako on, jel? <laughs> u Njemačkoj je, voli snaše voli ovo i napišem ja njemu lipu pismu, nije on došao ni do Đeletovaca, ja sam već pismu na, <laughs> njemu napisao. Kažem, Anda, šta si ostao tako uh, na putu? Čuo sam da, pa rekao, ja već sam ja napisao, rekao njemu pjesmu. <laughs> I nije ni do dana današnjega ne zna da sam ja njemu to napisao. On je rekao, kaže, moram ti ja doći još nešto ispričat da, da bi ja mogu. Ma ne, ne treba meni puno. Meni je bilo dovoljno što on meni ispričao. Da je dao zemlju u arendu pa ovo ono. Tako da sam ja to složio pjesmicu. I fina pjesma, može se svirati komotno. <laughs> Pošto je on eh, svira u berdu ili bas, jel? Koje su vam pjesme najpopularnije, ako tako mogu reći, eventualno najpoznatije? Pa volu najviše šaljive pjesme one e, izmamu najviše aplauza. Plješću najviše kad nešto šaljivo. Danas to ljudima i treba. A eto, sticajem okolnosti, progonstvo, to sve, tako da ima dosta tužnih pjesama, ima dosta pišem ja, ne pišem samo pjesme, pišem ja i kratke pričice, pišem ja <laughs> i aforizme, zagonetke, šta god padne na pamet. A to sve iz dosade. Da, e, pitaću vas nešto o kratkim pričicama, ali evo prije toga ne mogu vas ne pitati, ako je to uopće moguće. Imate li vi neku svoju najdražu pjesmu? Možete li vi izvući jednu od tih pet tisuća koja vam je iz nekog razloga posebno draga? E, pa to, to je malo teže odgovoriti na to. Najdraže su mi one prve pjesme. Te su mi najdraže nekako i najteže i najžalosnije i šta ja znam, to mi je bilo onako stvarno kad mi je bilo jako teško onda sam i pisao. Posle ovo sve onako malo iz, iz hobija nekoga, kako neko križaljku ispunjava, tako ja se zabavim sa tim <laughs> pjesmicama. pa i... Da, rekli ste da ste hiperaktivni, nekada i nekoliko pjesama napišete u danu, najčešće u svom vinogradu, jel? Tako je, da, u vinogradu, tamo je Boži mir i onda, a jedno, a još ću jednu, pa dobro, nije svaki dan e, da to tako ide. Ali, neki, se dogodi. Ali dogodi se. Kad dođem kući, pa kaže žena, pa koliko si to napisao? <laughs> A sad evo, sad ne moram više toliko pisat, a mada piše. Imam ja i nasljednika. Imam ja četiri sina i kćer. Sin mi jedan isto piše, čak ima i u glazbiti, e, verovatno ste i čuli. E, ovaj, Šokački rodovi. Piperković pjeva, pa snaša, zabranjeno voće, pa e, se on... Ja nisam ni znao da piše. On je to tajio od svog dade, ali opet... Samo ste se iznenadili jednom Kad su izašle na vidjelo, jel? <laughs> Tako da se ja ne bojim ni umrit E, Kad imate nasljednika. <laughs> U, Peru. <laughs> Tako je, da. E, čućemo vašu pjesmu e, Ljubim srijemsku pitomu ravnicu. Ljubim srijemsku pitomu ravnicu. Široko je Srijemsko polje ravno, široko je košokačka duša, puno klasa, trsa i hrastova, i sljemica lipi garavuša. Ljubim sljemsku pitomu ravnicu, natopljenu krvlju oranicu, ljubim Dunav, Bosu trijeku Savu i Šokicu, Gizdavu, Garavu. Kada sunce obasja ravnicu, grudi hoće puknuti od milja, čini mi se ko da sam u raju, nisu snovi, nego stvarno zbilja ljubim srijemsku, pitomu ravnicu, natopljenu krvlju oranicu, ljubim Dunav, bosu trijeku, savu i šokicu, gizdavu garavu. Nad srijemom je sunce pozlačeno, draguljima cilo optočeno, trobojnicom našom opasano i pleterom lipo izatkano. Lijepo je čuti e, pjesme o Srijemu, nema ih puno. Čini li se i vama da je Srijem nekada prečesto zapostavljen, evo, u ovom slučaju u književnosti? Kako da ne, jako zapostavljen. To mi je toliko žao da se one naše Hrvate ne spominje koji su protjerani odandle. I tu su se skrasili, ali znadem jednu snašu koja se tu u Ilaču udala. Ona svaki puta kad sa mnom razgovara o plaće i ne može se nikako pomiriti iz Gibarca je, a Gibarac je raseljen skoro cijeli. Tako da ja, ja je potpuno razumim, jer sam i ja morao sedam godina biti izvan svoje kuće. Otranio sam malu djecu u Bošnjacima. Tamo su i školu, završili, neki su završili, neki nisu. Josip je osam razreda, ovi su dalje išli u školu, on je igrao rukomet za njih, odmah su ga zaposlili i evo i dan danas još igra rukomet. Da, htjeli ste reći zapravo da vam je poznata e, sudbina svih prognanih osoba. Je. Tako je. Nema teže. nostalgije za zavičaj. Nego biti u tuđoj kući. Ja sam ostavio tri kuće i živio u, u na tuđem pragu. Sva sreća pa su mi bili gazde, lešići, dobri i predobri nikad nisu kazali ni tamo se pomakni. Lešić, Kata i Ilja iz Županje, a imali su kuću u Čeka Đuka, moram vas pitati, evo naslonit ću se i na prethodno pitanje. Rekli smo, e, složili smo se, Srijem je ipak prečesto zanemaren. E, ali zanemarena je i pučka književnost. Kako to tumačite? Pa dođe mi nekad onako žao. Nikad to e, mediji baš ne poprate onako kako bi to trebalo. O, niko ne zna koliko sam ja noći probdio dok sam ove pjesme napisao. Ja sam se znao nekad i po tri put dvi kitice složim i odem pa legnem. Samo što sam lego treća je već na, u glavi ajde da je zapišem, jer ako ne zapišem odmah, nikad ta pjesma ne bude onaka kakva bi trebala biti. kakva bi trebala biti. A najviše dođe noći. Kad se malo smiriš, e, zavrti se kao kazeta u glavi. I to se okreće, ako se ne digne, onda ni ne spava. Ona vrti se do zore, što kaže ali svejedno ne bude onaka kako, jel dve kitice ja držim u glavi, ja sam nekad mogao, kad sam bio mlad, pa smo zabavili, znao sam glumit, <laughs> cijelu za ovu priredbu ja na pamet znam i moje i tuđe, a sad više ne mogu, ubio me ovaj, ovaj me rat ubio. Ja sam bio od prvog dana do zadnjega. U Ilači sam bio pred tenkovima kad smo izostavili, tri dana su tu ostali. Da, i to ima svoj... Zadnji sam ošao mhm. sa rova, zadnji sam ošao iz Ilači. I to zasigurno ima svojih posljedica, jel? A sin mi je bio 15 godina sa mnom ostao, moraš misliti šta će mu se dogoditi, šta će biti, kako će, ma, strava to se opisat ne može. Mada sam ja opisao u svojim pjesmama jako puno toga. Zato treba čitati vaše pjesme. Recite nam nešto i o vašim kratkim pričicama. Koliko ste ih napisali, koja pa je tema, koja je tih pričica? Pa ima razno, razni tema. Koliko su realistične? Pa Jesu li to priče iz života ili... Pa iz života i ovako malo i, i šaljivi i tako zagonetke sam isto pisao političarima, ovima koji mi se ne sviđaju, oni svi imaju svoju. <laughs> A ima i ovako, za djecu i za, i pišem ja i dječje pjesmice. Ima dosta, samo eto, ne čitam i nikad ne dođu na red. <laughs> A možda će nekad doći. <laughs> E, koliko je za tu djecu, za buduće naše naraštaje, e, Važna regionalnost, motiv zavičaja i sam jezik pripovjedanja, je i dijalekt na kojemu i vi Pa ja dosta pišem na ikavici. A, bio sam čak i u Vukovar e, emisija Ikavica, bio sam eto sad nedavno, pa pred praznike u školi isto su imali tu temu i bilo to, tu, tu moram reći da mi je, jako su me iznenadili Dočekali su me tako krasno. Kad sam došao, sve moje knjige na stolu, djeca sjedu u tambure, ne dirajte mi ravnicu, su odsvirali i čitali su iz mojih knjiga pjesme. Bilo je svečano? Oni su to odabrali, čak su imali jedan e, malu neku predstavu njih dvoje obučeni u narodnoj nošnji, toliko su bili slatki. Igrokaz, jel? Igrokaz, da, da, da mi je stvarno bilo ugodno i, i jako, jako lipo. Molio bi vas da nam pročitate još nešto iz vaših zbirki. Priroda se iz sna budi. Tako je. Priroda se iz sna budi. Kad prolitno sunce grane i ševa zapiva, sa nebesa rosa pada, ravnicu odjeva. Ko biseri sve se blista, od sunčeva sjaja, nigdi nema od mog srema lipšeg zavičaja. Priroda se i sna budi, sve buja i cvita, tek što slavuj zabigliše, evo toplog lita žito zrija klas do klasa, ko more talasa, rano grožđe šara rudi, sivu jesen budi. A kada nam berba projde, lišće vene žuti, evo zima već je stigla, zabilili puti. Ima li nešto da niste napisali, a kopka vas? Pa, Uvijek pišem kad mi nešto dođe. Ja ne znam šta će me sve još <laughs> zagrebati. Koja inspiracija će vas trefiti? Tako je, da. Vjerojatno će toga biti još dosta. Možda malo više ovih pričica. Pa, pišem ja i šaljive tako pričice i bude toga. A što je, što je sa objavljivanjem? <clears throat> Ima li nešto što vam je sad jako važno za objaviti, a, do sada to, to niste uspjeli učiniti? Pa meni je se želja ispunila, ja nikad nisam ni sanjao da ću izdati jednu zbirku pjesa Krivac je najveći Čikatunja Lešić iz Bošnjaka, pokojni. On je, moja su djeca išla u školu Bošnjake, pa su nosili moje, kad je on uzo to, kaže, jedan dan pozove on mene, Džuka kaže, ti imaš tako fini pjesama, mi moramo napraviti jednu zbirku. Kad smo napravili jednu, pa drugu, pa treću, pa četvrtu, petu, žao mi je što je umro, još smo imali plan jedan da napravimo jednu pjesmaricu baš samo one pjesme koje su za pjevanje. Mada imam ja sedam pjesama koje su objavljene u Kroaciji. Rekord su od Hrvatski najbolji tamburaša, od Kristala dvi od Baja, od dakle, sedam vaših pjesama je uglazbljeno. Da, Begeša. Ima više uglazbljeno, ali to je u Kroaciji, Sad je isto će jedan e, dečko iz Lovasa studira u Beču, pa će nam o jednoj pjesmi mogu ja, pročitat, to je o Hrvatskoj fina pjesmica, e, na njoj će on diplomirati. Kakva je budućnost e, slavonsko-srijemskog pjesništva? Sudeći po vašoj obitelji i vašim potomcima? Ako nastavi ovako, bojim se sve nas je manje. A onda će biti pjesama malo. Ali vi ste to uspjeli prenijeti na svoje potomke? E, hvala Bogu, imam nasljednika. Ipak ste optimist? Pa jesam. Što imate u planu? Kakav vam je ovogodišnji raspored na pjesničkim susretima? Hoće li skoro i, i nova zbirka, evo, možete li nam to najaviti? Pa mislim da neće. Nisam više pokretan tako, treba to imati u dosta hodanja, tamo, vamo, je sponzore, je ovo, da je ono, tako da mislim da neću ja više. Kaže da bude pjesnik najpopularniji kad, kad umre. <laughs> A to je, evo, blizu je to, nije to daleko. Evo. Hvala da Đuka, ali evo pri kraju ćemo e, čuti Bakinu priču. Bakina priča. Pričala mi moja stara baka kako pekla gužvaru od maka, cilu štrucu odjednom pojila, tri se dana nije probudila. Dido dao zvonaru na znanje, jedan žitelj u selu je manje, odzvonio zvonar je na baku, grobar pošo baki kopat raku. Rodbina se okupila cila, odjednom se baka probudila, vidi baka svića krajnje gori, komšinica molitvice zbori, krišom gleda u njezinog didu, dobro pazi da drugi ne vidu. Skoči baka za kike je vuče, sa svječnjakom u rebra je tuče, Čekaj, gade, živa je još baka, nikom ne dam svojega didaka, ja ne mislim umrit tako lako, jesi čula ti prokleta svrako. Velečasni banuo na vrata, čuje kako psuje bakakata, prikriži se i zavapi Bože, zar mrtavac tako psovat može? Ova pjesma je iz vašeg šaljivog programa. Tako je, da.